Irailak kamazazpi gaur aste artea da eta hau berrion albistegia duzue. Berrioza irratiaren albiste emankizuna. E, Rosa Ramosek Euskararen egoera berriozarren astertuko du gaur itzaldi batean. Udaleko Euskara Teknikariak itzalditxo bat emango du gaurkoan Euskararen egoera berriozarren aztertu asmoz. Itzaldia Euskararen asteko programazioaren barne kokatzen da. Programazioa zeina aste honetan honen baitan kokatua dagoen eta amaiera larun batarekin izango den justuki Euskararen egunean. Gaztelera zein den Rosa Ramosen eskuko itzaldia arratxaldeko zazpietan kulturgunean izango da. Berriozarko auzokidea laguntzeko elkarteak lau mila euroko diru laguntza jaso du. Proiektu sozialak bultzatzen dituzten elkarte herritarrak laguntzeko joerari helduta. Batzarrek lau mila euroko diru laguntza luzatu dio berriozarko auzokidea laguntzeko elkarteari. Voluntaritza zelikatzen den elkarte hau bizilagun babesgabetuekin lan egiten du. Elkarteak jakinarazi duenez diruaren zati bat gizarte larrialdietara aldietara igorriko da. Besteak beste errekurtsoak ez dituztenek oinarrezko elikagaiak eskuratzeko, errez eta medikoak pagadezaten albidetzeko, eskolarako materialak eros ditzaten errazteko, etxeen alkilerraren ordinketa atzeratua ekiditeko eta zor ezberdinetan laguntzeko. Biotzaren mundu eguna berriozarren. Mugia di osasun noneko biotza izateko. Lemapean berriozarko osasunetxeak bide erakuslez gidaturiko paseoak antolatu ditu. Paseatzen joan ala osasunetxeko erizain batek azalpenak luzatuko ditu ariketa osasuntxuen inguruan. Carmelo Urrak berriozarko herri zaharren historiaz itzein du, eta Javier Anduezak paseoetara eramateko egokiak diren arropen inguruan aholkoak luzatuko ditu. Azkenik, Raul Maizta eta Alberto Oniebak baratze ekologikoak eta natur gela aurkeztuko dute. Aktibitate hau helduak direnentzat zuzenduta dago, paseoa irailaren hogeita so, barkatu, irailaren hogeita seian ezanik, irailaren hogeia baino lehen eman beharko da izena udaletxeko kirol bulegoan edota osasunetxean gizarte langilearen bulegoan eguerdiko amabietatik ordu batera izen ematea ere telefonoz egin daiteke bederatzi lau zortzi hogeita mar, laro eta malau zero lau edo Bederatzi lau sortzi, hogeita mar, amasei, hogeita amasei telefonora deituaz. Eta oraindik eh, berriozarko jai buruzko argazki lehiaketarako lanak eh, aurkeztu daiteke. Ala xixabi garaiz gabiltza berriozarko jaiei buruzko argazki lehiaketan lanak aurkezteko. Irailaren hogeian legez eta bidez bukatuko da lanak aurkezteko aukera. Lanak aurkezteko udaleko harrera bulegoan goizeko sortzietatik eguerdiko ordubiak arte. Bueno, eta kirolaz mintzatuko gara orain, e, Iruñerriko ultratrain ibilbidean berriozartar bi iritzi dira aurren, e, aurreneko postuetan. Bai, eunda emeretzi kilometroko ibilbideak herria inguratu ostean sarrigurenen amaiera du. Ibilbide honen baitan irailaren amairuan egindako lasterketan, Oskar Aginagak eta Bekaeko kideden Javi Garziak podiumaz gozatu izan zuten berrioz den Alberto Goñi ordea laugarren postuan sartu zen. Eta berriozarko zakulariak e, eh, Nafarroako taldearen zate, eh, lehenengo postua lortu zuten. Oie, Raizkorbe, Oskar Raguas eta Carlos Santamariari esker Nafarroako taldeak lehenengo postua irabazi zuen zaku lasterketan joan den larun batean, baigorrin jokatutako zazpi herrialdeen herrikirol txapelketan, berriozar eta amaior artean osatutako nafarroako sokatira taldeak berriz, laugarren postuan geratu zen, hortxe txapelketa osoaren sailkapena lehenengo postuan gipuzkoarrak, Berrogeita masei punturekin. Bigarrena lapur direntzate eh, berrogeita malau punturekin. Eta irugarrena, Nafarroa garaiarentzako berrogeita mairu punturekin. Eta laugarrena, bizkaiarentzat eh, berrogei punturekin. Berrogei postu, osea, barkatu, bosgarren postuan araba, hogeita maika punturekin. Eta zeigarrena, eta azkena, Nafarroa bera, hogeita sortzi punturekin. punturekin. Beno, eta eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain garazi. Zer dio e, predikzioa? Beno, xai, ba, dirudienez goizean zerua oso deitxu egongo da eta arratsaldean odei gutxirekin geratuko zaigu zerua. Goizaldean hemenka euri txikia egingo du. Mendebal eta ipar mendebaldeko aizea aul bizia ibiliko da temperatura minimoak gutxi igoko dira eta maksimoak gutxi jeitsiko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez. Informazio gehiago dato zen orduetan berrio zahar irratiaren sintonian. FMko eun punto sortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.